العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فاتقوا الله Yerin göğün sahibi, bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki olan Ulu Allah, ahkamı eskimeyecek olan, daima genç ve dinç ve hasmını tepeleyen Kitab-ı Kerim'inde bütün müminler yani la ilahe illallah diyerek Allah'ı tevhid eden ve kalpleriyle hakkın varlığını ve birliğini tasdik eyleyen cümle peygamberlere iman eyleyip Allah'ın habibi olan Muhammed aleyhissalatu vesselama iman eyleyip Resul-i Ekrem'i her şeyinden ziyade severek imanını kemale girdiren müminler Allah buyuruyor kitab-ı keriminde bütün Müslümanlar kardeştir diyor bütün müminler kalır. Renk, ırk, lisan, sıhhat, zenginlik, fakirlik meczubasıdır. Bütün müminler birbirinin kardeşidir. Yine aynı surenin ki sureyi Hücurat, aynı surenin diğer bir ayetinde Estaizu billah ya eyyühen inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şuuben ve kabaile itta'afu innek ekremekum indallahi etkakum. Ey insanoğulları! Sizi bir, bir kadınla bir erkeğin içtimağından halk eyledik. Sizi kabile kabile, şube şube ayırdık. Tanrık bilmesiziz diye. Ama hiçbir kabilenin diğer kabileye, bir milletin diğer millete, bir kimsenin diğer kimseye hiçbir ihtilaf yoktur. Ancak takvadır. Allah korkusudur. Allah korkusuyla. İnne ekremekum indallaha etkâkum. Allah indinde en keriminiz Allah'la korkandır. Allah Subhanahu ve Teala Hazretleri bu ayeti böyle izah ettiği gibi Resul-i Ekrem bunu kendi fiiliyle göstermiştir. Bundan 1400 sene evvel Medine'ye bir siyahi olan Bilal-i Habeşi'yi vali tayin etmiştir. Öyleyse düşünelim böyle demek ki Allah'ın indiren kerimimiz Allah'tan korkan ve Allah'a sevendir. Ve ona itaat edendir. Allah'ın emirlerine boyun koyandır. Allah'ın emirlerini Allah'ı severek icra edendir. Allah aşkıyla gözyaşı dökendir. Çünkü o gözyaşları, aşk ile dökülen gözyaşları, cehennemin ateşini, denizin suları, nehrin suları söndürmez. Allah aşkıyla dökülen gözyaşı söndürür.